a duo cae aetos. A duo macomenon per i ornithon, ho heis ton heteron catetropo osato, cae ho men hete theis eis topon cataskion apion e crebue. Ho de niceesas eis hypsos artheis cae ephypse toichu stas mecalo phonos e boese kai pareuthus aetos kataptas herpasen auton hoden skotoi ke krumenos adeos ektote tais theleiais epebaine homuthos de loi hoti kyrios hupere fanois antitassetai tapeinois de didosi charin